Kas ir liturģija? Kur mēs svinam liturģiju? Kāpēc mēs svinam liturģiju? Tu klausies raidījumu Liturģiskā vārnīca kopā ar priesteri Kārli Miķelsoni. Slavēts Jēzus Kristus studijā ir raidījums liturģiskā vārnīca ar jums kopā priesteris Kārlis Miķelsons. Iepriekšējā reizē sākām jau runāt par svēto misi, par to, ka tā ir iedibināta pēdējo vakariņu laikā, kad Jēzus kopā ar saviem mācekļiem pirms savas nāves, pirms savas uh, pārējas no šīs pasaules caur nāvi uz augšām celšanos – viņš e, iestādīja šim savam upurim piemiņu, piemiņu, kas ir kopīga maltīta, piemiņu, kurā viņš dāvā mums pats sevi. Un e, tādā veidā iedibināja arī svētās mises upuri, kas ir nesaraujami saistīts ar to, kas notika vakariņu laikā un kas notika Golgātā. Šodien varam turpināt runājot par to, ka šī svētā mise, kuras pirmsākumi meklējami Jēzus izvēlē dot mums sevi caur maizi un caur vīnu, kādā veidā tā kļuva par to misi, kuru šodien mēs baznīcā svinam un pazīstam. Pirmām kārtām jau tie bija apustuļi, kuri turpināja darīt to, ko Jēzus darīja pēdējā vakariņu laikā, proti ņemt maizi, pateikties par to, laust un dalīties tajā, kā arī ņemt biķeri ar vīnu un dalīties šajā biķerī, ticot, ka tā ir Kristus nāves piemiņa, ticot, ka tas ir pats Kristus, kurš dāvā sevi caur šīm zīmēm – pakāpeniski no jūdu svētku maltītes, kurā šie abi riti, jeb maizes laušana un dalīšanās ar biķeri nebija vienmēr viens pēc otra, tad jau drīz vien šis maizes un biķera rits tika novietots viens aiz otra. Un eh, pēc tam varēja turpināties brāliskā maltīte vai kāda cita sadraudzības forma vai arī lūkšana. Svētā mise tā nav tikai kunga maizes un vīna, ja miesas un asins baudīšana, bet tajā viņš baro mūs arī ar savu vārdu, tajā tiek lasīti svētie raksti. Un eh, kristieši, cevišķi pirmie kristieši, kuri bija izauguši ar jūdu reliģiskajām tradīcijām – pazina jau tādu dievkalpojumu, kurā tiek lasīti svētie raksti, vecā derība, un tas bija sinagogas dievkalpojums, kurā lasīja lasījums no mūzus grāmatām, no praviešiem, kurā arī tika šie lasījumi skaidroti, kā mēs to lasam evaņģēlijā, kā arī Jēzus vairākas reizes ir uh, uzņēmies šo kalpojumu, uzņēmies šo pienākumu skaidrot klātesošajiem – svētos rakstus, piekam sakot, ka viņa personā tie ir piepildījušies. No šīm daļām tad arī sastāv svētā mise, dieva vārda lasīšana, skaidrošana un kunga miesas un asins pieņemšana. Pārējie riti, pārējās lūkšanas, kas pavada, sagatavo vai noslēdz šīs divas mises galvenās daļas – ir izveidojušās pakāpeniski. Vēl pirmā gadsimtā mums ir kāds svarīgs dokuments, kuru sauc 12 apustuļu mācību, jeb didakhe, kurā varam redzēt agrīno kristiešu tā saucamo euharistisko lūkšanu, lūkšanu, kuras laikā maize un vīns tiek pārvērsti par Kristus miesu un asinīm. Un uh, arī var atrast daudzas citas norādes, ka kristieši pūcējās uz kopīgiem dievkalpojumiem, bet tāda pilnīga dievkalpojuma struktūra mums ir tikai no otrā gadsimta vidus, kurā Justīns, kurš raksta tā laika Romas imperatoram vēstuli rakstu attaisnojot, aizstāvot kristiešus, ka viņi tiek nepatiesi apsūdzēti, ka viņi pulcējās kopā nevis, lai kaut kādā veidā perinātu apslēptus plānus vai piekoptu kādu netikumību, bet gan, lai kopā lūgtu vienīgo Dievu. Tad šajā Justīna rakstā no otrā gadsimta vidus mēs jau varam iepazīties ar to, kāda izskatījās svētā mise Euharistijas svinības šī laika kristiešiem, proti dienā, kuru sauc par saules dienu. Visi, kas dzīvo pilsētā un laukos, sapulcējas kādā noteiktā vietā. Viņa lasa apustuļu atmiņas un praviešu rakstus tik ilgi, cik laiks ļauj. Kad lektors ir beidzis, runā tas, kas vada sapulci, lai rosinātu un mudinātu sekot šiem skaistiem piemēriem – Pēc tam mēs visi pieceļamies un lūdzamies par mums pašiem un visiem citiem, lai kur vien tie neatrastos. Lūdzot, lai mēs būtu taisnīgi savā dzīvē un rīcībā un uzticīgi baušļiem, ka varētu iemantot mūžīgo pestīšanu. Kad beidzam lūkšanu, mēs sniedzam viens otram skūpstu. Pēc tam sapulces vadītājiem atnes maizi ar kausu un vīnu sajaukt ar ūdeni. Tos paņēmis viņš slavēja debesu dēlu, tēvu, dēlu un svētā gara vārdā, un ilgi pateicis par to, ka esam tikuši atzīti par šo dāvanu cienīgiem. Kad viņš ir beidzis lūgties un pateikties, visi klātesošie ļaudis atsaucas, teikdami āmen. Kad sapulces vadītājs ir pateicies un tauta atbildējusi, tie, kurus pie mums sauc par diekoniem, izdala visiem klātesošiem – par evaharistiju pārveidot to maizi un vīnu ar ūdeni un tos aiznes tiem, kas nav klāt. Lūk, otrā gadsimta vidus, svētās mises apraksts. Tajā mēs redzam, ka jau ir lasījumi gan no jaunās, gan no vecās derības, pēc kuriem sekos prediķis, kurā tas, ko ir dzirdējuši lasījumos, tiek skaidrots un attiecināts uz tā laika cilvēku dzīvi. Pēc tam sako vispārīgā lūkšana, lūkšana, kuras laikā tiek izteiktas skaļi ticīgo ilgas un vajadzības. Pēc tam sako miera sveiciens, kurā klātesošie apliecina, ka viņi ir sakojuši Jēzus mācībai pirms nest savu upuri, ko upurē Dievam vispirms ej un izlīkst ar savu brāli. Pēc tam tiek atnesta maize un vīns ar ūdeni, kas tiks izmantoti Euharistijā. Un pēc tam sapulces vadītājs izsaka šo Euharistijas lūkšanu. Saviem vārdiem tajā laikā vēl nepastāv rakstītas lūkšanas, bet pēc noteiktas schēmas šīs lūkšanas laikā tad maize un vīns pārtop Kristus miesā un asinīs. Pēc tam sako svētā komunija, kura tiek iznesta, iznēsēta arī tiem, kas nav klāta redzam, ka jau ir noteikti kalpojumi, gan sapulces vadītājs, kas ir vai nu bīskaps, vai arī priesteris. Tad ir pati sapulci, ticīgie, kuri arī visi piedalās uzmanīgi klausoties un kopā lūdzoties šajā misē. Ir lektors, kurš lasa lasījumus, un ir arī diekoni, kuri palīdz sapulces vadītājiem un iznēsā ne, tie, kuri nav klāt slimajiem arī Euharistijas mājām. Patiesībā ļoti līdzīga vai te jau tāda pati galvenā mises kārtība jau ir izveidojusies otrā gadsimta vidū. Mēs svēto misi, Euharistijas svinības, esam uh, iepazinuši šeit kā Romas katoļu baznīcas pierastajā ritā tas notiek – kādā veidā ir attīstījies šis rits. Pakāpeniski senajā Romā, pirmo gadsimtu Romā, mainās valoda no grieķu valodas uz latīņu valodu, un tad šajā latīņu valodā tiek sacerētas arī lūkšanas, kuras tiek pakāpeniski arī pierakstītas un tad izmantotas no dievkalpojumu uz dievkalpojumu. Gada laikā tiek dažādiem svētkiem un svēto piemiņai sarakstīti nepieciešamie liturģiskie teksti, kuri tad kļūst par mantojumu, tradīciju, kuri tiek izmantoti gadu no gada, apkopoti īpašās grāmatās, no tā arī rodās svēto, eh, svētās mises eh, grāmatas, eh, kuras tiek izmantotas katrā dievkalpojumā – izveidojās arī noteikts uh, kanons, jeb uh, uh, euharistiskā lūkšana, kuru mēs pazīstam kā Romas kanonu. Tā lūkšana, kuras laikā maize un vīns tiek pārvērst par miesu un asinim, viņa līdz pat uh, 20. gadsimtam bija Romas ritā mūsu latīņu tradīcijā viena vienīga, un kat otrā svētajā misē tika atkārtota. Mums ir informācija arī par to, kādā veidā tika svinēta svētā mise Romā 7. gadsimtā, kad pāvests apmeklēja kādu no Romas draudzēm. Viņš devās ceļā ar saviem pavadoņiem no Laterāna pils pie baznīcas. Viņš tika sagaidīts ar gaismām, ar uh, vīraku, un tad ienācis baznīcā kādu laiku privāti lūdzās. Pārmeta krusta zīmi sev pārvalkot uh, krusta zīmi pāri pierei. 7. gadsimtā vēl nepazīst to lielo krusta zīmi, kas iet mums pāri visai mūsu ķermeņa augšdaļai no pieres līdz vēderam un tad uh, uz abiem pleciem. Šajā laikā kristieši krustās, velkot sev krustu uz pieres. Un pāvests tad kādu laiku lūdzas, viņam tiek atnests Euharistijas gabaliņš no iepriekšējās mises, kuru viņš pagodina. Cilvēki ir paņēmuši paši līdzi uz misi gan maizi, gan vīnu, no kuriem labākie tiek izmantoti svētajai komunijai un komunijai, pārējie tiek atstāti, lai palīdzētu trūkumu cietējiem. Jau ir eh, izveidojušies svētajā misē paredzētie dziedājumi. Introits, jeb ievada dziesma, kuru izpilda koris, jeb ansamblis, mēs saucam to par scholu, un uh, viņi, kad ir iesākties dievkalpojums, to dzied tik ilgi, uh, kamēr bīskaps viņiem dod zīmi, kad ir jau jānoslēdz, kad viņi sāk dziedāt tad pēdējo versu, to atkārto šo ievada antifonu, un tad bīskaps sāk svēto misiju ar eh, ievada sveicienu. Tālāk svētā mise turpinās līdzīgi, kā tas notiek šodien, bet uh, svētā komunija notiek zem abām zīmēm – ticīgie saņem uh, to uz rokām, pirmām kārtām vispirms maizi, tad saņem arī uh, vīnu, kas ir pārvērts par Kristus miesu, un uh, eh, dievkalpojumu noslēgumā tad uh, bīskaps tādā pašā svinīgā procesijā dodas ārā no dievnama. Tā 7. gadsimtā mums ir informācija, ka tiek svanēta svētā misa svinīgā veidā Romā. Piedāvāju noklausīties Glorija dziedājumu, kuru pirmām kārtām dziedāja tajās misēs, kurās svinēja bīskaps lielos svētkos, kā lieldienās un Ziemassvētkos. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus mole voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, sea sagemus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, neus Pater Slavēts Kristus, vēlreiz atgriežamies studijā pēc īsas muzikālas pauzes, kurā dzirdējām glorija dziedājumu. Tagad gloriju mēs izmantojam svētku misēs, gan svētdienās, gan arī svētkos un lielos svētkos. Svētā mise, kādā veidā tā iegūva to formu, kādā mēs to pazīstam šodien – Dzirdējām jau, ka otrajā gadsimtā ļoti līdzīgi bija visas pamatstruktūra tai, kuru pazīstam šodien. 7. gadsimtā Romā jau bija piefiksēti uh, svarīgi momenti arī šajā svētajā misē tika jau uh, pierakstītas lūkšanas un apkopotas, tāpat arī izma, pama, pamazām izveidojās uh, repertuārs kurš tika dziedāts svētās mises laikā. Un šie teksti un liturģiskā tradīcija, kāda bija Romā, viņa izplatījās arī ārpus mūžīgās pilsētas. Viņa nonāca citās Eiropas vietās, tur, kur tajā brīdī bija gan politiski, gan kulturāli visspraigākā dzīve, proti 9. gadsimtā uh, karolīngu laikā šī Romas liturģija tika izplatīta teju visā latīņu pasaulē, visā rietumu pasaulē, un sajaucās ar tām tradīcijām, arī ar to mentalitāti, kāda bija mūsdienu Vācijā, Francijā un Šveicē. Uh, Tas nozīmē, ka pakāpeniski no eh, šādas eh, svinīgas svētās mises, kurā cilvēki piedalās, eh, lai gan jau ir noteiktas lomas, ir noteikti uzdevumi, ticīgie piedalās ar atbildēm, ticīgie klausās lasījums un dziedājums, tad eh, aizvien lielāku lomu ieņem eh, tieši eh, priesteru un ministrantu jeb klēra kalpojums. Sāk svinēt arī svētās mises privāti. Tas nozīmē, ka klosteros, kurās, kuros ir daudz garīdznieku, daudz priesteru, viņi katrs vēlas katru dienu svinēt svēto misi, un tad uh, aizvien biežāk viņi to dara arī bez cilvēku klātbūtnes vai arī ar uh, pavisam nedaudz cilvēku piedalīšanos. Varētu teikt, ka svētajā misē priesteris pakāpeniski kļūst pašpietiekams. Liturģiskie teksti, kuri ir nepieciešami svētās mises svinēšanai, tiek apkopoti vienā grāmatā, ko mēs šodien pazīstam kā misāli – un tajā tika apkopoti gan dziedājumu teksti, gan lasījumu teksti, gan arī tās lūkšanas, kuras tiek izteikti svētajā misē. Līdz ar to var teikt, ka priesteris ar vai bez cilvēku klātbūtni, bet pārņēma teju visus šos kalpojumus, kādi ir nepieciešami svētajā misē, tad, kad viņš to darīja viens pats. Otrais gadu tūkstotis ienāk ar zināmām izmaiņām arī svētās mises svinēšanā, proti aizvien populārākas un uh, svarīgākas kļūst tās privātās lūkšanas, kuras priesteris izsaka klusā balsī, vai nu lūdzot Dievam, lai viņš pašu priesteri dara spējīgu un cienīgu piedalīties svētajos noslēpumos, vai arī tās ir kā lūkšanas, kas izsaka tā laika garīgumu, tā laika mentalitāti, lūdzot, lai Dievs pieņem šīs upuru dāvanas. Un nostiprinās, zināms, šo lūkšanu kanons, lai arī no vietas uz vietu, no baznīcas uz baznīcu varēja būt nelielas atšķirības, varēja būt tā vai cita lūkšana, tomēr izveidojās noteikts lūkšanu kanons uh, mises sākumā, mises vidū, tajā vietā, kurā tiek sagatavotas upur dāvanas un pirms svētās komunijas, kā arī mises beigās. Šī mises kārtība ar šīm privāta rakstura lūkšanām, kuras priesteris izsaka klusā balsī, tad uh, kopā ar tiem tekstiem, uh, kuri bija sarakstīti, radušies jau pirms tam, kas piederēja pie Romas tradīcijas, tad arī kļuva par to misi, kuru mēs pazīstam kā tridentes misi, kurā ir gan šīs privāta rakstura priestara lūkšanas, gan arī tās lūkšanas, kuras tiek izteiktas visu klātesošo vārdā. Vienīgais, ka tās tika izteikts latiņu valodā un bieži vien arī klusām tā ka cilvēki tās nemaz nedzirdēja. Un līdz pat liturģiskajai reformai šāda mises forma bija kā vienīgā mūsu Romas katoļu baznīcā. Tas, kas mainās otrajā gadu tūkstotī, ir arī euharistiskā dievbība. Proti, ja pirmajā gadu tūkstotī cilvēki uh, nāk ar maizi un ar vīnu uz dievkalpojumiem, no kuriem tiek labākais izvēlēts priekšsvētās komunijas, tad pakāpeniski šo maizi un vīnu uh, sagatavo vai nu klosteros, vai īpašā veidā izmeklē jau pirms dievkalpojuma. Un uh, attīstoties teoloģijai par to, kas tad ir Jēzus reālā klātbūtne Euharistijā, jeb zem maizes un vīna zīmēm. Arī apkarojot dažādas herēzijas, jeb uh, ticībai, uh, mūsu ticībai neatbilstošas mācības par Kristus klātbūtni Euharistijā, tiek ļoti veicināts šis euharistiskais kults, proti cilvēki aizvien vairāk uzmanības pievērš svētajai komunijai arī ārpus svētās mises, kā arī svētās mises laikā, piemēram, no 12. gadsimta tiek pakāpeniski ieviests tas, ka pēc tā brīža, kad Kristus miesa tiek upurēta, jeb kad maize kļūst par Kristus miesu, notiek tā saucamā pacelšana, ja priesteris tur šo pārvērsto maizi, šo Kristus miesas gabalu virs altāra, un cilvēki skatās un pagodina tādā veidā, un pēc kāda laika no 14. gadsimta tāpat tiek pacelts arī biķeris uz augšu. Cilvēki sāk locīt ceļus visvētākā sakramenta priekšā, un kas izmainās svētās misis laikā, svētā komunija tagad tiek dota nevis vairs uz rokām, kā tas bija pirmajā gadu tūkstotī, bet gan uz mēlis. Baidoties no tā, ka a, varētu a, nopilēt kaut kas uz zemes vai ka varētu būt kādas nekārtības, tad pakāpeniski vairs ticīgajiem netiek dotas Kristus asinis. Proti, komunija notiek vienīgi zem maizes zīmēm. Šī maize, lai tā varētu labāk Eh, izkust uz mēlis būtu plānāka, tad eh, vairs nav raudzēta maize, kā tas bija pirms tam, bet kļūst par eh, neraudzētu maizi. Tādu mēs turpinam izmantot mūsu latīņa ritā, mūsu tradīcijā vēl joprojām. Un tas izmaina, protams, šo kārtību, kāda bija pierasta pirmajā gadu tūkstotī, uh, un uh, tiek nostiprināta šī evharistiskā dievbība, dažādi cieņas izpausmes veidi, kā ceļu locīšana, arī īpaši uh, pirkstu skalošana pēc tam, kad ir uh, priesteris pieskāries uh, Kristus miesai, un uh, arī šī pacelšana svētās misas laikā, kad tiek zvanīt arī zvaniņi, kad mēs zinām, ka notiek uh, konsekrācija, jeb maize un vīns tiek pārveidoti par miesu un asinīm. Tādas īsumā ir uh, izmaiņas svētās mises uh, laikā, svētās mises svinēšanas norises kārtībā, kā minēju, 16. gadsimtā tās tiek piefiksētas uh, tā saucamajā tridentes misē, jeb uh, tajā mises kārtībā, kāda ir izdota uh, Vatikānā, paredzēta visai katoliskajai baznīcai, un uh, pakāpeniski tā aizvietoja un tika pieņemta visā rietumu pasaulē, kur piederai, kur baznīca pieder Romas katoļu ritam. mēs esam nonākuši līdz svētās mises kārtībai, kāda tā ir tagad. Proti Vatikāna otrais koncils nāca klajā ar vēlmi vienkāršot un reformēt to liturģisko kārtību, arī svētās mises svinēšanas kārtību, lai ticīgie varētu tajā piedalīties ar uh, apzinātu un uh, lielāku izpratni par to, kas tieši tiek izteikts mises vārdos, šos lūkšanu vārdos, un uh, lai šie riti būtu arī pārveidoti, kļūst saprotamāki un vienkāršāki. Svētā mise, tāda, kāda mēs to pazīstam šodien, ir šīs liturģiskās reformas auglis, un tas ir noslēdzies 1970. gadā ar jauno misāli, kura vēlāk tiek nedaudz atjaunota vēlreiz un 80. gados pārtulkot arī latviešu valodā. Klausamies Wolfganga Amadeja Mocerta Veni Sancta Spiritus, jeb Nāc svētais gars – gars, kurš vienmēr ir nepieciešams, lai mēs varētu ar izpratni, bet arī ar iekšēju sakopotību un auglīgi piedalīties svētās mīsas svinībās. Thank you. vienī Sanktis Spiritus nāc, svētais gars, Wolfgangs Amadejs Mocerts. Un uh, atgriežamies mūsu šīs dienas raidījuma liturģiskā vārnīca pēdējā noslēdzošajā fāzē. Pirms tam īsi runājām par to, kā svētā mise ir ieguvusi to šīs dienas formu. Un uh, runājām par to, ka tridentis mise – bija tā forma, kura eh, līdz liturģiskajai reformai apkopoja šo seno Romas tradīciju ar tām lūkšanām, kas bija sarakstītas un jau to, eh, varētu teikt, Romā raksturīgo precīzo, drīzāk eh, tādu īsu un lakonisku izpausmas veidu, ar to garīgumu, ar tām lūkšanām, un to dievbijību, kāda bija attīstījusies viduslaikos, kas izpaudās priestera privātajās lūkšanās. Liturģiskā reforma tātad lielā mērā atkal atgrieza šo ārējo formu svētēji misei, kāda tā bija šajā Romas ziedu laikos bet, protams, ka katrā laikā ir eh, arī sava izpratne, savs garīgums, sava garīgā kultūra, un eh, mēs nevaram pilnībā atdarināt kādu noteiktu laika posmu, bet mēs varam būt eh, uzticīgi tam būtiskajam tradīcijā, ko esam saņēmuši no iepriekšējām paudzēm. Uh, Un līdz ar to svētā mise, tāpat kā pirms tam, balstās uz divām pamatdaļām. Tā ir Dieva vārda liturģija, lasījumi un sprediķis, un tas ir, tā ir euharistiskā liturģija, jeb tā daļa, kurā Kristus miesa un asinis nonāk pie mums, kuru mēs pieņemam svētajā komunijā. Sagatavojamies mēs šiem abiem Dieva vārda un Dieva miesas un asins galdiem ar ievada ritiem. Tas nozīmē viss tas, kas notiek pirms Dieva vārda klausīšanās un lasīšanas, mūs sagatavotam, un savukārt mīsas beigās ir noslēguma riti, kurā saņemam svētību un tiekam sūtīti kurā brīdī sākas svētā mise. Svētā mise sākas jau pirms tam, pirms mēs visi esam pārmetuši kopā krusta zīmi, proti svētā mise sākas tajā brīdī, kad priesteris ar ministrantiem dodas uz altāri. Ticīgie ir sapulcējušies, ir piepildījuši baznīcu un tiek dziedāts šis ievada dziedājums, kurš izsaka pirmām kārtām to, kas ir raksturīgs konkrētajai liturģiskai dienai, liturģiskajiem svētkiem. Tas atsaucās uz to, kas tajā dienā svētajā misē, kāda svētki tiek svinēti, piemēram. Un tie pavada arī šo procesiju līdz altārim. Altārs tiek pagodināts, priesteris ar ministrantiem altāru priekšā paklanās, bet ja tur tav ir netālu visvētākais sakraments, tad tā priekšā visi nometās uz ceļa. Tāda ir jaunā liturģiskā kārtība un visbiežāk Latvijā mūsu baznīcās tabernākuls ar visvētāko sakramentu atrodas presbiterijā, jeb tajā telpā, kurā atrodas altāris, kurā sēž priesteris un kalpotāji, un eh, kas ir rezervēta tiem, kas vada svēto misiju. Tādā gadījumā, ja visvētākais sakraments ir tur, tad misijas sākumā un misijas beigās tas tiek pagodināts metoties uz ceļa. Savukārt mīsas laikā mēs pievēršam vairāk uzmanību altārim, uz kura notiks šis euharistiskais upuris, uz kura Kristus kļūs mums klātesoši zem maizes un vīna zīmēm. Līdz ar to mīsas laikā būtu atbilstoši vērsties pret altāri – tajā brīdī, kad mēs tam tuvojamies, kad mēs tam ejam garām, un tas atka, at, attiecās gan uz kalpotājiem, gan uz priesteri, gan arī uz ticīgo tautu, uz tiem, kuri lasa lasījumus, uz tiem, uh, kuri nāk uh, pildīt kādu pienākumu mises laikā, tad, uh, ja tas notiek mises vidū, tad tam vajadzētu notikt, uh, tad uh, tā zīme būtu mums, eh, mēs pagodinām altāri ar paklanīšanos un eh, nevairs, nemetamies vairs uz ceļa, kā tas ir ārpus svētās mises, kad savukārt mēs pagodinām visvētāko sakramentu. Vienmēr ārpus svētās mises, tad, kad tam uh, tuvojamies, kad mēs ejam tam garām, gal galā, kad mēs ienākam baznīcā un kad izējam no tās par to, kāda ir eh, svētās mises kārtība un eh, par to, kādi ir arī mūsu baznīcas uh, Latvijā ieteikumi un arī uh, lēmumi, kurus ir pieņēmuši bīskapi. Par to turpināsim nākamajā reizē paldies, ka bijāt klāt, ka piedalījāties šajā raidījumā caur to, ka to klausaties. Esmu priesteris Kārlis Miķelsons un novēlu jums svētīgu, mierīgu šo vakaru un uz tikšanos nākamajā reizē. Tu klausījies raidījumu Liturģiskā vārnīca, kas ir iespējama pateicoties taviem ziedojumiem. Uz tikšanos nākamajā reizē!